Apo s'thonë naçot mirëmëngjes, janë gjithë në gjumë në mëgjes, po s'ekziston si fjalë fare Vetëm mbrëmje në hit As, as mëngjesi si koncept, do të thotë shumë O, me të shkena Ça bëhet? Jo, mëngjesin e kanë diku nga ora 12 e drekës Po, po dhe më thënë, po, po edhe atëherë nuk është se thonë Mëngjes Mirë dita, ose Ore, ça ke bo, mirë? Mirë si jeni Mirë, daku Si jeni lale Mirë, faleminderit Mirë, shumë mirë Ja, më kështu, të është ty, e kupton? Çfarë të bëjmë? Meqë është e premte sot. Çfarë të bëjmë? Nejse, e, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve. Ne jemi nga ato naçot që çohen shpejt. Ëm, um, shkojnë nëpër punëra e merren me gjërëra, po ne jemi nga ato naçot për ju e kam jo për veten, që shkojmë në plazh në mëngjes që po jemi edhe nga ata që dalin vonë, kupton? Absolutisht, po. Johnny dhe Paulaner. Jemi nga ato që nuk flemë gjumë. Jo. Po, zogj nate që quhen. Po pra, po. Jo, un po flisja kur themi jemi, ne jemi, ne jemi, edhe po merr çfarë po bën dëgjuesi tani. Ne jemi në plazh, ne jemi duke shkuar në punë, ne po, jemi po. duke larë dhëmbët. Duke larë dhëmbët, po me shpresë. Ne jemi duke gargar, me dhëmbë. Duke zier vezë. Duke bërë gjëra rëra. Duke bërë tost. Po, tost. Pse jo tost? Pse jo tost? Jemi dhe duke u bërë vonë për punë. Neve. S'na ka dalë gjumi. Oh, jemi duke bërë tualetin, ne jemi ne jemi duke bërë tualetin në makinë për shembull. Po si jo. Jo. Ë? Më thotë Altini që duhet ta duhet ta nisim thotë. Shumë e ke zgjatur. Duhet ta nisim. E di Altin. Po ne jemi duke bërë edhe këtë. Dëgjo pak këtë. Jemi duke bërë këtë? Mmm. Jemi si krip. Tani kjo është ky është një tingull misterios për sot, po se çfarë është do ta them pak më vonë. Kthehemi mbas pak, Klubi e mëngjesit miq të dashur, ju përshëndesim. Është uh, fiks koha tani për ta nisur programin zyrtarisht deri. Ora 7:02 minuta. Uruguai miratoi një kushtetutë liberale. Në vitin 1927, bejsbollisti Ty Cobb vendosi një rekord duke goditur në mënyrë të sigurt për herë të 4000 në karrierën e tij. Ai goditi 4191 përpara se të dilte në pension në vitin 1928. Në vitin 1953, 18 vjeçari Elvis Presley regjistroi My Happiness në studion e regjistrimit Memphis në Tennessee, si një dhuratë për nënën e tij. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë, Pink Floyd dhe Deep Purple mbajtën një koncert falas në Hyde Park të Londrës. Në vitin 1976, në Montreal, gjimnastja rumune 14 vjeçare, Nadia Comaneci, mblodhi e para 10 pikët perfekte të regjistruara ndonjëherë në lojrat olimpike. Gjithashtu ajo mundi të marrë 6 pikë të përsosura, 3 medalje ari, një argjendi dhe një bronzi. Në vitin 1989, Nicholas Rogers nga Perkins Field, Ontario, patentoi atletet me ndriçim, atlete me bateri të cilat kur ecje fillonin dhe ndriçonin. Në vitin 1992, Whitney Houston dhe Bobby Brown u martuan. Në vitin 1998, Presidenti i Afrikës së Jugut, 80 vjeçari Nelson Mandela u martua me Graça Machel në Johannesburg. Thuhet se ai i dhuroi familjes së saj 60 lopë për nderim. Në vitin 2006, Carmen Electra paraqiti kërkesën për divorc nga Dave Navarro i Red Hot Chili Peppers. This is Club FM 100.4. Okay, uh, kemi edhe për uh, Të thënë ditën e sotme se muzikën e zgjidhni ju në klubin e mëngjesit, kështu që mund na shkruani në 069 20 70 222 069 20 70 222 mesazh, në lidhje me këngët që doni të dëgjoni sot në mëngjes këtu në klubin e mëngjesit, këto do jenë këto do jenë tuajat. Mhm. Mm po, kështu që po ju lëmë radhë, neve nuk po kërkojmë ndonjë gjë. Po luajmë gjërat siç janë aty. Po e bëjmë pushim. Po, po e bëjmë pushim. Po ju mund na shkruani. E dëgjoni muzikë edhe në faqen tonë Facebook, është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Tani. Doni apo s'doni ju? Doni apo s'doni ju? Muzikë do të zgjidhni. Po, patjetër. Jo, e kisha fjalën Kemi edhe një short. Kemi edhe shortin. Mm -hmm. Shorti i Nobisit. Mhm. Për mm -hmm. uh, ditën e sotme. Paketë bëhet fjalë Olta. E ka Olta aty. Uh, kemi fitness 3 herë në javë. Fitness. Mm -hmm. Bravo. Me orar të hapur kur të duan ata. Okej, okay, shkëlqyeshëm. Kjo është për uh, palestrën Nobis, domethënë fitness tek Nobis. E kemi Ota. i kemi marrë gjitha me radhë, lloj-lloj paketash. Urdhëro. Jo, do të thotë ma ndez pak ti kompjuterin se është më afër. Nuk është shumë higjienike, po e bër. E kuptoj. A ndizet? Po, a ndizet? A punon? Po po po. Ja, pra, kjo është e rëndësishme. Se si e ndezim ç'rëndësi ka. Mirë. Çfarë tjetër shtyp me gishtin e këmbës? Vetëm. Çfarë është një gjë tjetër që duhet ta bësh me dorë që e bën me këmbë? Teknikisht ashtu i bie. Ndonjëherë vjen në punë po të gjithë gishtat kështu, po të mblidhen bashkë. E di. Olta po kur ke duart të zëna, arrin ta kruash kokën. Me kë? Me gishtin e madh të këmbës. Po kokën, kokën tënde për shembull, ti mund ta kruash. Ti më lë. Po dëgjoj. Okej. Shkëlqyshëm. Faleminderit Olta. A, a mund ta sjellësh këmbën të ma ndezësh dhe mua, kam dhe unë një kompjuter. Faleminderit mua që kompjuter. 069 20 70 222 ndërkohë dëgjoni për atë këngë nga nga Coldplay sot, Sky Full of Stars, kur ta dëgjoni Sky Full of Stars, është momenti juaj për të fituar uh, një dhuratë sot në klubin e mëngjesit dhe për këngën e ditës sot. Unë dëshiroj që të deklaroj se duam të japim një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches. Me dëshirën tënde ta Po, japim. kështu që për uh, këngën e ditës, sepse jemi në ditën e këngëve, Mhm. se është e premte në klubin e mëngjesit, Një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches është për Coldplay Sky Full of Stars. Sot në mëngjes, kështu që më bani vesh. Um, ndërkohë kemi këtë tingull, miq të dashur që duam ta identifikojmë është një tingull misterioz i diçka që ka ndodhur pikërisht sot këtu, në klubin e mëngjesit. Jo pikërisht në studio, por në klubin e mëngjesit gjithsesi. Diku uh, këtu rrotull. Në njërin nga shtëpitë tona, po. ose jo në shtëpitë tona. Diku ata. Të vëm, të vëm. Ja gosht, ja gosht. Okej. Okay. Duke bërë kubin e Rubikut shumë shpejt ndoshta? Ndoshta, ndoshta jo. Nuk e di, ndoshta jo. Okej, është për t'u gjetur. 069 20 70 222 069 20 70 222 ai me veshët më të mprehtë sot në mëngjes. Do të fitojë një dhuratë, nëse vjen i parë. Është veshët e mprehtë edhe gishtat e shpejtë. Kuptoj. Kombinimi i të dyjave. Po. Ej, po fati Fati e paska pasur me Malaysian Airlines, me sa duket. Mm. Wow. Ça ndodhi pra. Nuk e di nëse e morët vesh këtë juve, por uh, lajme të kobshme nga Malaysian Airlines. Ajo pra. Po, atë e dim. Ka ndodhur diçka tjetër apo jo? Jo, ka ndodhur diçka tjetër, po sigurisht po. Normal. Një tjetër avion është uh, Vërtet? Po. Po. Wow. Po. Është sulmuar. Është sulmuar dje mbi Ukrainë me 295 njerëz që kanë uh, jo. që janë vrarë, po, po, po. Um, një avion, një avion, një Boeing 777 i Malaysian Airlines, i cili ishte duke fluturuar mbi Ukrainë, nuk jam i qartë se ku po shkonte, cila ishte linja, por kishte pasur uh, të paktën 10 britanikë ndër pasagjerët, 23 mhm. ishin amerikanë, thotë ndër pasagjerët. Ëh, uh, pra shtetas nga vende të ndryshme të botës që shkonin nga Malajzia për diku, Por ndoshta ishin mbi Ukrainë? Ishin nisur nga Amsterdami drejt Kuala Lumpurit A ishte nga Amsterdami për në mhm. Kuala Lumpur Pra po fluturonte drejt Malajzisë Okej, okay, po. në rregull Mendova se ishte duke ardhur për në Europë Po që Qe mbi Ukrainë um, Dhe, dhe janë goditur Janë goditur nga këta Sipas ukrainasve Ky Poroshenko që është presidenti, thotë që këta rebelët anti që duan të shkëputen nga Ukraina, mm. tanë në Donetsk, domethënë që mbështeten nga Kremlini, janë shkaktarët që kanë një sistem antiajror e kanë goditur dhe avioni ka shpërthyer në ajër dhe pastaj është qelluar me një raketë. Me një raketë po, mm. antiajrore. Mbi 15 kilometra janë shpërndar, si thua, ato mbeturinat e trupat e çdo gjë tjetër që ka qenë në avion. 11, dhe, 15 kanë qenë anëtarët e ekuipazhit. Mm Në 280 ishin pasagjerë në Malaysian Airlines. 295 të gjithë së bashku. Të tërë së bashku, po. Ë uh, nga Amsterdami pra drejt uh, Kuala Lumpurit. Po që po mirë këta e mendojnë që mund të ketë pasoja kjo apo thjesht hedhin vetëm dinë të hedhin raketa. Po tash ata që kanë hedhur këtë raketën, që sa hedhin raketën, raketat do të vinë pastaj. Nuk e di, por që kanë qenë në telefon Obama, Putini, e gjithë këta liderët e mëdhenj. Po po vjen rreth e shekullit, për shembull, siç citohet Putini tek shekulli, thotë këtu që është përplasur një avion mbi qiellin ukrainas. Ai thotë përplas për për dorë të kjo fjalë, sikur ai ka thënë përplas. Është përplasur. Po, po më shumë se thotë ja ja ja po e lexoj. Para para se të marrë vesh informacion. Tani unë ç'u lexoj tek tek shekulli, se thotë. Mhm. Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin në një telefon në një bisedë telefonike tha, i tha presidentit amerikan Barack Obama se një aeroplan malajzian u përplas në territorin e Ukrainës tha Kremlini. Kështu që midis u përplas u godit nga një Ka një ndryshim të madh. Antiajror është është tjetër gjë, kështu që varet se si e shikon. Po nuk e di. Janë detajet e para të kësaj, po histori shumë. Në këto lajme që ndodhin. Sam Smith është me Money on my mind sot në mëngjes miq të dashur ju mund të kërkoni muzikën që dëshironi dëgjoni sot në klubin e mëngjesit të premteve kështu e kemi. Ndërkohë kemi edhe Nobis për të dhënë një quhet Ej, e gjeni atë. Është e thjeshtë. Është ajo, kjo është shumë e thjeshtë, mm. normalisht e kanë dëgjuar të gjithë, po tek e fundit jo, kemi thënë. Kanë thënë edhe zjarr që digjet apo larjen, është. Zjarr që oh, digjet, po larjen është. Larjen është shumë larg dëm. Nuk e di se si e kanë menduar. Nuk e di, a mund të ishte larjen është? Nuk më duket. Është vështirë. Në fillim ndoshta duket sikur bie ujë. Po... Ja, sikur bie ujë, por nuk është. Duket si dush. Se ka kërcitje. Si shëdu. Po kemi shumë tinguj misteriozë. Kështu që është i pari për sot. Kë, kemi një pafundësi, është një janë ato folderat siç i thotë Altini. Mhm. Mm që po i shikoja një ditë dhe janë uh, plot me tinguj. Janë plot me tinguj, si kështu, as një ku diun tash enciklopedi tingujsh nga më të ndryshme, nga më të çuditshmit. Kjo ishte e bukur. Tinguj që nuk të shkon mendja që Se nuk janë tjetër së përditshme, janë të mhm. rrallë, e ke parasysh që Ok, nuk është janë shumë shumë shumë veçantë, por kur s'të s'të ndodh nuk të shkon mendja dhe mendoj që duhet t'i sjellim tingujt misteriozë më më gradualisht, duke po, filluar më thjesht, normalisht, normalisht, duke e përforcuar, duke bërë pasaj tinguj kështu. Po mund të bëjmë një lojë me para, mendoj unë që kush gjen tingullin, mm -hmm. të fitojë para. Se njerëzit kam vënë re unë, i duan shumë shumë dhuratat. Lekët sidomos. Po edhe paratë i duan jashtëzakonisht më shumë. Normal. Se sa çdo gjë tjetër. Paratë, paratë e thata i duan më shumë, domethënë. Po pse, pse kjo dashuri për paratë e thata? Si po, është? Po se mund të shpenzojnë për gjëra që kanë nevojë për shembull. Që kanë nevojë. Domethënë dhuratën orën, për shembull, ti të dhuruar ta marrësh. Po është orë, nuk është orë, shumë bukur po. Zgjedhje. Dhe është fantastike si orë. Ti thua që do doje për shembull para që të shkoje në kafe. Po. Ka të bëjë me ujin. Po pra, duke sigurisht është uji. Je je saktë deri. Është është është përjashta, është diku përjashta? Jemi përjashta? Mund të jetë përjashta dhe brenda, po është. Mund të jetë për jashtë. Është midis, domethënë. Zakonisht tani janë modifikuar. Po që më parë. Kjo është, e di si më duket kjo mua më shumë. Kjo më duket mua sikur sikur ke ke në një gjë që e ke parasysh ato janë ato të nxjerrë makaronave që e, e kanë atë su, supjera që ata brenda. Mm. Që janë që ngre ato dhe pastaj ngelet, e kupton, merr vetëm makarona dhe ujë vetëm aty. Mm. Po, duket sikur është diçka e ngjashme me atë, pak nga forma që ti e ngre dhe uji bie nga brimat, por unë po mendoja për diçka tjetër. A ka te ne në zyrë një të tillë? Uh, që e kanë të hapur atë, e ke parasysh? Jo nga këto të modifikuara. Kanë qenë ata që e kanë pasur lart. Shkarkuesin lart thua ti? Po, shkarkues po, lart është ai? Ai është shkarkues lart është ky? Shkarkues lart. Oh. Dali një. Uh, po kjo qenka kështu si, si banjë me teneqe, domethënë. Banja te dikur. Ekziston, ca lokale e ka e kanë akoma. E kanë akoma. E kanë kthyer si klasike. Bravo ti, mm -hmm. bravo. Mirë, miq të dashur, Altini ka filluar një mision të ri të regjistrojë zhurmën në banjo në të gjithë Shqipërinë. E ka një koleksion me me shkarkuesa. Albumi, albumi do të quhet Ha Le në 2014. Me dy rrokje është një koleksion tingujsh misteriozë nevojtoreje Tani nuk është më misterioz O perëndi e madhe ishte shkarkues lart Unë po mendoja një gjë të bukur, kujtoja që binte shi Po për një varkë me peshkatarë Më dukej sikur po hidhej dikush në pishinë Diçka, diçka interesante kështu po Po jo me, jo me erë të keqe Faleminderit shumë, Altin Kthehemi pas pak me anagramën e ditës së sotme miq të dashur Stupid Love është kënga që këndon Jason Derulo edhe kjo A është kërkesë muzikore, faleminderit uh, Viola, Viola lexon, lexon Viola Dhe Nada Dhe Nada, oke okay. Faleminderit, është klubi i mëngjesit, Club FM Said I never would For you, for you, ooh I got drunk on a Monday night Hope it looks alright Ora është 7:38 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo të ndodheni. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. 7:38 minuta në këto çaste. Miq të dashur, muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222. Mund të vini edhe në faqen tonë Facebook, është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, facebook.com Fraksion klubi i mëngjesit aty mund ta kërkoni këngën që doni të dëgjoni sot mëngjes, kështu që është aty. Nuk e di se si do të jetë uh, parashikimi për motin uh, për ditën e sotme dhe fundjavën, por do t'i jap kohë Oltës që të na tregojë. Po. Ndërkohë, po shikoj Ne uh, shpresojmë lajme të mira. Keni John Legend për shembull që kërkohet nga Enada sot në mëngjes All of Me. Mm. Bailando nga Enrique Iglesias është kërkesa e Joy Tiesto. Uh, me Red Light është Haina që kërkon këtë. A, Alida na ka thënë mirëmëngjes. Mëngjesi. Um, vetëm kënga Put It Down for What uh, do ju a sillte humorin që në mëngjes ju përshëndes. Uh, është Get Down for What, ajo, mm -hmm. duket. Përshëndetje, vendoseni këngën It's My Effing Life të Bon Jovi. It's not a good day so far, let's hope it gets better, kalofshi mirë dhe juve. Është uh, Lipjani, Lipjani mm. po, që na ka shkruajtur sot mëngjes, po pse Lipjan? Ka nisur trisht, është shumë herët. Dëgjoni pak këtë. Hmm? Momenti zen në klubin e mëngjesit. Po çfarë është? Çfarë po ndodh? Tashi që kjo ka lidhje me ujin. Normal. Një është e sigurt. Prit. Çfarë dëgjojmë? Çfarë shohim? Unë dëgjova edhe një pulëbardhë diku aty. Duket si moçal. Duket si që është një, një trup ujor, një sipërfaqe ujore, diskutohet. Mhm. Mm Se është gotë. Që ka një lëvizje, ka një lëvizje. Lëvizje e këndshme madje. Që rrjedh diçka rrjedh. Që ka një lëvizje edhe unë them ka lëvizje. Po janë janë ca shpendë, dëgjoj edhe ca shpendë. Mhm. Mm janë ca shpendë. Është shpendi diku edhe. Ca si bretkosa kështu. Ja. Po Shreku ku është. po pra, çfarë është kjo? Tashi që është duke ndodhur diçka? Jo, kjo është një do të thënë një vend, një gji i vogël deti. Është një gji i vogël deti. Jemi në një gji. Po mirë, e gjetëm. E gjetëm. E gjetëm pra, faleminderit. Rrofsh. Mendova një herë thash kush kjo banjë, thash mos ishte një nga ajo seria e banjave të Albinit. Kaq e madhe. Mos është në Tale, a në Kune, thash kush e di. Nice. Faleminderit Altin. Kam një anagram edhe po del po del goxha e vështirë. Është e gjatë. Mm. Ta hedhim pra. Jo, nuk mendoj që jemi akoma gati për ta hedhur. Okej, okay, ata. Por gjithsesi është është afër. Po vjen. Okej, okay, ta hedhim pra. Nxirë Olta. Kujdes. Nxirë, hidhe Olta. Gadal, gadal. Anagrama në klubin e mëngjesit. Mhm. Mm po qenka vërtet e komplikuar. Mmm. Ai mm. kemi gati. Tashi. Është e vështirë, është e vështirë. Po e provoj mirë. Ke dëgjuar ndonjëherë për Kalin VR? VR? Kali VR? Mm. Po pra. Është një kalë i bukur. Ky kali që ka atë bririn në ballë dhe të bën vrima, quhet kali VR. Ia futa kot këtu. Jo, është anagramë e bërë kështu, domethënë se ngaqë e kam në dorë duke e bërë edhe kali VR, mm -hmm. mund ta ket mund të ketë iniciale këto. Tam. VR, ah, okay. e kupton? Kali vërë. Shitet. Oh, shitet, oh. po shitet. Sa qenka e vështirë. Si çdo gjë tjetër në qytetin tonë shitet. Kali VR shitet. Kali VR shitet. Ku e ke? Është anagrama e ditës së sotme, është e vështirë. Shumë e vështirë duket. Është e vështirë. Kali VR shitet. Kali VR shitet. K A L I V R SH I T E T. Miq të dashur, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 7:51 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Irin, Altinin, Oltën, Lorin dhe të gjithë juve kudo që jeni. Faleminderit për dëgjimin, faleminderit për zgjedhjen sot në mëngjes. Është e premte, muzikën e zgjidhni ju. Dua t'ju kujtoj se do të japim një pa, uh, një paketë një mujore për tek Nobis, për Nobis Fitness. Miq të dashur, është një abonim një mujor në palestrën më të mirë në kryeqytet. Uh, kështu që unë dëshiroj personalisht të ftoj tek Nobis. përmes një shorti që do hedhim në orën 10 pa 10 ku Jeri do tërheqë një emër, ai emër që do të zgjidhet rastësisht do të jetë edhe fituesi i paketës një mujore tek Nobis. Por çfarë duhet të bëni është të dërgoni emrin tuaj dhe fjalën dua Nobis në një SMS tek 069 20 70 222, vetëm kaq. Mjafton vetëm një mesazh. 069 20 70 222, një mesazh është më shumë se i mjaftueshëm. Kështu që mund na shkruani aty nëse jeni tipat që dëshironi të jetoni shëndetshëm, dëshironi të jetoni mirë, Nëse të ndiheni bukur. Absolutisht, absolutisht. Kjo është diçka që e bëni për veten tuaj, për shëndetin tuaj. Sigurisht, të shkosh në palestër nuk është gjithmonë qejf. Nobis nuk garanton që do t'ju vijë qejf të shkoni në palestër, por garanton që palestra të jetë cilësore. Të mos mungojë asgjë të jetë higjienike, të jetë e pastër, të jetë moderne, e pajisur, edhe e pajisur me njerëzit e duhur, se mm -hmm. duhen edhe këta. që bëjnë trajnimin. Mirë, ëm um, Po shikoja këtu tek kjo faqe që kam hapur këtu në internet tek peshku e kam tani. Mhm. Mm është një postim që vetë e kam bërë, është një foto që vetë e kam shkrepur. Po që është aty tek Unaza. Kam vënë re për shkak, po shikosh në Unazë, në disa vende, në Unazë jo vetëm këtu ku kam bërë unë këtë foto. Kanë filluar shfaqen gjithandej këto makinat pa targa që shiten. Mhm. Mm Dhe aty ku nis rruga Myslym Shyri, kur je në Unazë, ku është semafori, po të rrotullohesh atje, tek ai kryqëzim, i Myslym Shyrit me Unazën, do të numërosh nja 12, 13, 14, 15 copë. Që shiten janë makina pa targa. Po aty qenka treg. Është treg makinash. Tani minibusat e shkollës Në fakt njëri që pres unë ndalon mu aty. Por nuk ka vend në Tiranë për një minibus që të ndalojë, se fëmijët, në gjithë botën për fëmijët bëhet nami. Dhe sidomos për fëmijët kur zbresin e hypin në autobusët e shkollave, një përkujdesje e jashtëzakonshme sepse fëmijët janë delikatë, fëmijët mund të vrapojnë në rrugë, fëmijët nuk i njohin rreziqet dhe për fëmijët kujdesen të rriturit. Për fëmijët kujdesen shkollat, kujdesen ata që i transportojnë, kujdesen prindërit, kujdesemi ne. Edhe për fëmijët ka gjithmonë gjithmonë rregull. Kur në Amerikë ndalon ai autobusi i shkollës, ndalon i gjithë trafiku në të dyja anët. Mm -hmm. Nuk mund të kalojë një makinë në rast se autobusi i shkollës ka ndaluar. Derisa të zbresë ai fëmijë, derisa ai fëmijë të shkojë në trotuar, të jetë i siguruar, kur autobusi të mbyllë shenjën e stopit edhe ato sinjalet e kuqe, atëherë trafiku vazhdon normalisht. Sërish, nuk më duhet fare se kush je, çfarë laci je, sa i fortë je, ku di unë se çfarë, çfarë makine ke, ti ndalon për autobusin e shkollës, pikë mbaroi, sepse një fëmijë do kaloj rrugën. Mm -hmm. Kurse këtu në Shqipëri, ato parkingje që mund shërbenin për shembull për minibuset ose mund shërbenin për për banorët e zonës atje, janë të zëna përgjithmonë në mënyrë të përhershme. Përgjithmonë dikush ka vendosur që parkingjet dhe vend parkingjet publike në qytetin e Tiranës, në mes të qytetit të Tiranës në vitin 2014, në një vend që po përpiqet të rilind nga sa duket, ta kthej vend parkimin publik në treg makinash të përdorura. Makina që janë pa targa, janë pa targa, ti nuk e di fare, shteti nuk e di se i kujt është ai mjet, për çfarë ka shërbyer ai mjet, u vra një bankier, mu në mes sheshit atje me motor pa targa. Ti ke mjetet rreshtuar atje pa targa dhe nuk i shikon, as kërkush nuk i shikon. Bashkia nuk i shikon, policia nuk i shikon, nuk e di, ato janë të reklamuara. Jo, ato janë të dukshme, por nuk duan t'i shohin. Të gjitha thonë shitet, të gjitha kanë Mungesë nuk kanë targa, ti nuk e di se çfarë mjeti është ai. Në botë ti nuk mund ta nxjerrësh një mjet pa targa. Mund ta mbash vetëm në shpinën tënde. Unë nuk e kuptoj si. Këtu ndodhin disa gjëra. E para, ai i thotë gjithë banorëve të zonës atje që duan të parkojnë në Tiranë, që kanë shpinë aty rrotull, që mund t'i shfrytëzojnë ato parkinge që janë publik, mm -hmm. i thotë Ikni ku doni juve. Gjeni një vend. Nuk intereson fare. Po, edhe shkoni ku doni sepse këtu unë do shes makina dhe nuk më duhet fare se jetoni juve, a keni punë, a keni shtëpi, a doni të hyni, a doni dilni, unë do shes makina këtu. Mm -hmm. E dyta, i thotë gjithë atyre minibuseve, kalamajve që mund të hidhen në rrugë, punë e madhe për rrezikun janë kalamajt e dikujt tjetër, nuk na plas neve. Pastaj shteti thotë që unë nuk unë jam qorrë ti, unë nuk shikoj, thotë shteti, uh, kur kaloj këtu. Unë mund të të vë një gjobë ty, nëse ke parkim të gabuar diku. E kupton, po ky që mund t'i parkoj makinat me muaj, e me muaj, e me muaj, e me muaj me radhë, duke ja nxirë jetën gjithë njerëzve që jetojnë aty. Ky është i padukshëm. Ky është njeriu i padukshëm ose dikush merr lek. Sepse këtu lale shkeljet janë me lek. Un un këtë dyshoj. Dikush lyen dorën aty, edhe e lë atë që të veprojë ashtu. Si te stadiumi Dinamo se dolën në televizor ca kohë që jo do t'i heqim, jo do t'i bëjmë. Ja ku janë. Asgjë s'ka ndryshuar. Një vit më vonë asgjë s'ka ndryshuar. Unë nuk e kuptoj sepse polici mund të vërë gjoba pa fund në Myslym Shyr dhe nuk shikon dhjetra makina që shiten aty që kanë bllokuar parkingjet përgjithmonë. Nuk paguajnë as taksë në shtet, Nuk paguajnë as për vendin e vet, nuk paguajnë as për treg, as për një gjë. Bllokojnë, bllokojnë njerëzit, bllokojnë minibusët, bllokojnë fëmijët që mund ta përdorin atë hapësirë. Nuk e di se si se si ka mundësi. Në një qytet që lëngon për parkim, në një qytet që ti nuk gjen parkim, paske dhe luksin që parkimet publike t'i kthesh në vend shitjesh makinash. Tani ose s'ka parkime, ose ka aq shumë parkime sa që do shesim makina nëpër parkime se se s'ka nevojë që të formojmë tregje se ka vend plot. Ose dikush merr lek po, dhe është i korruptuar. Alternativë tjetër s'ka. Po. Ka shumë gjasa tjetër. Kështu që unë mendoj që është kjo e fundit ose nuk e di, nuk di ta shpjegoj, nuk di ta shpjegoj. 2014 ti mund të zesh vendet me makina pa targa dhe nuk do t'ja dijë njeri. Statusi kandidat. E kupton? Statusi kandidat. Tashi njeriu që jeton në Tiranë e kupton kandidatësinë apo të qenit kandidat në Europë Nga jeta e përditshme. Dhe jeta e përditshme këtu është kjo më duket si mendsi kështu, a unë do shes këtu, se ai që merr, domethënë Anadolli ky është apo jo? Turqizma që themi neve. Në çdo vend mund të shes. Unë këtu shes peshkun e shes në rrugë, makinën e shes në rrugë, djathin e shes në rrugë. E kupton? Gjithçka shes. Shes ç'të mundem, në rrugë. Shes ku dua unë në rrugë, edhe tregjet i mbyllim pastaj për atë, e çojmë në autostradë. Anto, nuk e nuk e kuptoj, nuk e, nëse na dëgjon dikush që punon në bashkinë, unë te bashkia, s'kam asnjë besim te bashkia e qytetit tonë. Te te kryetari i bashkisë, tek stafi i bashkisë, kam humbur çdo shpresë. Po kam filluar të humbas shpresën tek policia tani, sepse edhe policia duket që është në disa vende shumë qorre. Nga sa duket. Kështu që nuk e di. Po ikim? Ikim. Ikim. Anagrama e ditës sotme miq të dashur për një notë pozitive në fund të kësaj është Kali, Kali vërshitet. Së shpejti do të na duhen kuaj ndoshta. 8 e 8 minuta në klubin e mëngjesit. Mirë se keni ardhur miq të dashur. Është e premte, e premtja juaj jemi në prag të fundjavës. Muzikën e zgjidhni ju në Club FM në 104 sot mëngjes, kështu që mund të na shkruani 069 20 70 222, 069 20 70 222 për uh, të gjitha SMS-të tuaja në lidhje me lojërat dhe gjërat që jemi duke bërë uh, këtu në klubin e mëngjesit. Ju kujtoj se do të japim një paketë mujore miq të dashur, një abonim të plotë mujor tek Nobis, palestrën Nobis për fitness. Ëm um, është Dua Nobis ajo që duhet të shkruani dhe emrin tuaj vetëm kaq në 069 20 70 222 bëheni pjesë e shortit. Jeri do të tërheqë një emër në orën 10 pa 10 sot para se programi të mbarojë mm -hmm. dhe ai emër do të jetë fituesi i paketës mujore të Nobis. Nuk kushton asgjë SMS-ja vetëm Dua Nobis emrin tuaj 069 20 70 222. Ndërkohë, do të japim fituesin e anagramës së ditës së sotme. E kanë gjetur Olta? Sigurisht, Jeri kanë thënë vertikalisht. Vertikalisht. Kali vërshitet. Është Marieta dhe fiton një dhuratë nga Nescafe. Edhe një herë. Marieta. Marieta. Bravo Marieta, është dhurata e Nescafesë për ty. Bravo. Faleminderit Nescafesë. Ëm, um, ndërkohë, ndërkohë. Kemi fjalën e censuruar. Kemi fjalën e censuruar në klubin e mëngjesit. Kujdes. Dhe tani fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Është po e them edhe për këtu, ndoshta ti e sjell, po që të vij aktual si të shkoi imami në bordel. What? Çfarë? Se mora vesh. Asun. Kush ishte një? Taulant Balla. Taulant Balla, okay, është deputeti i Partisë Socialiste Taulant Balla, miq të dashur duke folur. E dëgjojmë edhe një herë, duhet të gjejmë çfarë fjalë Altini i ka fshirë dhe kush arrin ta gjejë këtë fjalë, do të fitojë dhuratën. Është, po e them edhe për këtu, ndoshta ti e sjell, po që të vijë këtu është si të shkojë imami në bordell. Që të vijë pipi këtu është si të shkojë imami në bordell. Oh. Pra që të vijë pipi këtu, ky pipi i bie të jetë një personazh, i vjetë po një personazh. Është një personazh, okay, që të vijë ky personazh këtu, duhet Domethënë Taulanti i drejtohet dikujt dhe i thotë ndoshta ti e sjell pipin këtu thotë. Po që të mhm. vijë pipi këtu, i bie sikur të shkojë imami në bordell. E kuptoj. Pra që është e pamundur. E pamundur. Si aq e pamundur. Po kush na po. qenka ky pipi pastaj. Duke marrë të mirëqenë që imami është i ndershëm. Po, pra. po. Okej, në rregull, mirë. Faleminderit. Ë uh, duhet të gjeni që të vijë pipi, pra kush është pipi miq të dashur në këtë rast, le të themi që nuk i ka çorapet e gjata. Është një pip tjetër. Apo jo. Po pra, nuk e ka çorapet e gjata. Jo, është një pip tjetër. Çfarë? Çfarë po thosh Holta? Jo, jo, një pip për kokë të pipit. Okej, okay, një pip për, për kokë të pipit. E një ligj i ri mm -hmm. uh, ka hyrë në fuqi në Washington DC dje. Dje për çfarë bën fjalë ky ligj? Bën fjalë për uh, është një ligj në lidhje me uh, marijuanën. Tani mund të pish Altin. Oh, yeah, oh. Jashtë, jashtë oh, gardhit, jashtë oh, gardhit oh, të Shtëpisë së Bardhë dhe t'ia zgjasësh edhe presidentit një. Oh, pa oh, super. Të, uh, Tani tani e tutje, tani e tutje, ë uh, një gjobë prej 25 dollarësh është gjithçka që të jep policia në rast se gjendesh me nën 28 gram. ë uh, marijuana me vete. Mhm. Nëse ke 28 nën 28 gram, po të kesh 28 gram dhe poshtë, Pa, ti ha gjobë. Dënohesh me një gjobë 25 po sa duhet të kesh? 25 dollarë. Mbi 28 gram pra Holta. Oh. Nëse ke mbi 28 gram mund të quhet jo, që që e ke shitur, por nëse ke nën 28 gram është e jotja dhe Aha. policia nuk të dënon për këtë. Pra e ke në përdorim vetjak. Është për përdorim vetjak, kështu që mund të mund të marrësh atë gjobën 25 uh, dollarëshe dhe të shkosh. Por është shumë e çuditshme në pra Washington DC. Sepse ky është ky është ligji, thonë ata njëri nga ligjet uh, ligji hyri në fuqi dje. Ëm um, dhe është një nga më liberalët, thonë ata, në lidhje me këtë. Ligji thotë që policia, edhe nëse sepse të tymosësh në publik nuk është e lejuar, Tam. por ta kesh me vete është e lejuar, por e, policia edhe në rast se e nuhat, thonë ata, Tam. në rrugë nuk ka të drejtë që vetëm në bazë të nuhatjes ta ndalojë dikë dhe t'i kërkojë identifikim. Uh, sepse një pjesë e tyre mund ta kenë për përdorim mjekësor që gjithashtu e lejon ligji, Ah, është e kështu që lejuar. po është e çuditshme sepse S'është si puna e alkoolit për shembull që po të Nuhati erën e alkoolit. Jo, jo, dash, nuk e di se si është, se kjo është krejt e re dhe po aplikohet dje për herë të parë, kështu që hajde merr vesh përhostira tani. Nuk e di. Mjafton të kesh më qesën me vete. Nuk nuk e di. Por ideja është, ideja është këtu që në, domethënë ka dy ligje paralele. Njëri është ligji vendor, ky që që po themi ne, dhe mhm. ka edhe një ligj federal. Në ligjin federal asgjë s'ka ndryshuar akoma. Mhm. Nëse po në Washington DC disa prej zonave janë federale, se është qeveria e Shteteve të Bashkuara atje. Mm -hmm. Dhe nëse ti kapesh për shembull në një zonë federale, po themi ky është park federal. Mm -hmm. Nëse kapesh në atë park federal, edhe me 2 gram qofshin këto, ke 6 muaj burg dhe 5000 dollarë gjob. Oh. Ndërsa nëse del nga pllaka e parkut. Nga Kolombia. Po, dhe je në zonë jo federale, Atëherë ke 25 dollarë gjob dhe nuk ta marrin atë, ta lënë ta mbash. Interesante. Është shumë interesante, varet se ku është kjo Zvicër, çfarë është ajo? Do të thonë ku fillon. Do ta mbash njërin këmbë këtej, njërin këmbë këtej. Me kujdes shumë. Mirë, Love Runs Out është çfarë dëgjojmë tani nga One Republic. One Republic, një republik, dy ligje. paralele. E çuditshme, po këto janë gjëra që po ndodhin në Amerikën e përparuar pishtarin e demokracisë në botë. Kjo është për Esmeraldën. Faleminderit. E përshëndesim. Esmeralda. Mirë se vini në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Golden, Lorin. Edhe ju në dëgjim. Uh, kemi edhe zotin Taulant Balla, deputet i Partisë Socialiste, i cili është sot në lojën e fjalës së censuruar. Altini i ka hequr një fjalë që ai ka thënë diku, është për t'u gjetur se çfarë ka përmendur Kok për kokën e pipit. Jo, jo. Kok, jo. Pip për kokën e pipit. Okej, në rregull, dëgjoj. Si të thotë. Është, po e them edhe për këtu, ndoshta ti e sjell, po që të vi ai këtu është si të shkoj imami në bordel. Kan thën oh, papa. Jo, e këtë mendova dhe unë. Dhe kan thën kaq shumë papa se nuk ka pa këtu. Po tash i bie që papa të shkoj uh, diku pa, ja, nuk është duke. Shikoj, Ai ka thënë imami në bordel uh, si si një shprehje, mm -hmm. si një si një tab... shprehje, për të thënë si, si për të thënë që është e vështirë, po. Si një ndalesë do. Po, po nuk është duke folur për uh, mm. për shumë e vështirë. Për lidera, lidera fetar, po. Imamë e papë e jo, pra, jo. domosdoshmërisht. Mm -hmm. E mbyllim me liderat fetar tek imami, ai është i vetmi që përmendet. Mm -hmm. Në këtë fjalë lidhë është sjell si një shembull, si një shprehje. Tam. Por për kë është duke folur? Është për duke folur për dikë. Sipas Taulantit ai nuk vjen aty. Ndoshta ka frikë. Një pyetje mund ta bëj? Ky personazh është shqiptar apo është i huaj? Bravo Jeri, pyetje me vend shqiptar. Okej. Okay. Shqiptar. Atëherë kujdes. I re kokës Jeri. E dëgjojmë edhe një herë. Është duke folur për një personazh shqiptar që sipas uh, zotit Balla nuk nuk vjen dot në atë studio aty. Mm -hmm. Ashtu siç nuk shkon një imam në bordel. Është dhe, po e them edhe për këtu, ndoshta ti e sjell, po që të vij caktuar si të shkojë imami në bordell. Kujdes pra. 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues Ndoshta njerëzit janë Ndoshta njerëzit janë ngatërruar Për shkak se papa mbaron me A Dhe, dhe më duke se mbaron me A pa. Po. Po pra ka një a të vogël aty që unë kam lënë jo pa qëllim. Po pra, e shikojmë, e shikojmë. E Gwyneth Paltrow është në lajme sërish në page 6. Ish gruaja e Ish gruaja e Chris, Chris Martin, Martin por mm. kësaj radhe me të vërtetë, me të vërtetë nuk po merret vesh se çfarë po çfarë po ndodh midis tyre. Gwyneth është parë në New York sipas faqja 6 mm -hmm. në mhm. këtë New York Post është e njohur si faqja e thashethemeve. Dhe kur ke thënë po dole te faqja 6, Është sikur ke thënë ke dalë tek uh, thashethemet. Pra. Mm. Mhm. Që page 6 është është famoze fare. Ë uh, thotë që e ka parë uh, Gwyneth Paltrow në një lokal me një çun të ri, thonë ata, diku në moshën rreth 30 vjeç, ah, ah. ka kaçurrels, thonë ata, beyond simpatik, thonë që e kanë parë duke mbajtur duart me të. Dhe nga ana tjetër, Raporte të tjera thonë mm -hmm. që mhm. Gwyneth është parë me Chrisin me oh, mos, kalamajt. Duke kaluar një fundjavë në Hamptons në New York si çift dhe dhe, dhe, dhe po si sozia e saj. Kështu që nuk dihet, është me një hot young guy apo është me Chrisin prap. Nuk nuk nuk dihet. Nuk dihet tashi. Është e qartë. Tashi fqinjët e këtyre thoshin që Chrisi ishte djalë shumë i mirë, Chris Martin nga Coldplay, kurse kjo ishte një domethënë, domethënë po të pyesësh shokët e po. përshkruajnë. Po, po, po. Ia mori shpirtin. Komshia me cilën folëm ne tha Xhadi. Ai u don për për Gwyneth. Po gjithsesi nuk dihet, nuk dihet mirë. Po Chris Martin miq të dashur sot vjen edhe si kënga e ditës në klubin e mëngjesit Sky Full of Stars nga Coldplay është kënga e ditës, kështu që kur ta dëgjoni, ju do të dërgoni menjëherë në 069 20 70 222 mesazhin kënga e ditës dhe ai që vjen i parë do të fitojë sot një orë nga Primi Moshi, kështu që mbani vesh me kujdes se kur do të dëgjojmë Coldplay sot në klubin e mëngjesit. Okej, okay, mm. Olta. Ktu jam. Ëm um, ndonjë gjë për të dhënë ndonjë kështu? Jo, jo, okay. Mirë, ikim, shkojmë mm. tek Clean Bandit bashkë me Jess Glynne, miq të dashur. Ora është 9:30 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Mirë se keni ardhur miq të dashur, 8:30 është ora fiks dhe është koha tani për kuicin me seri. Je je je. Korrekt dhe të përpikt çdo ditë miq të dashur sot në kuizin me seri kemi një kategori që titullohet Flamuj nga bota. Dakord. Flamuj nga bota. Kujdes. Gjithë pyetjet sot do të kenë të bëjnë me flamuj të ndryshëm nga bota. Duam që të mendoni ngjyra, të mendoni dizenjo, të mendoni mm -hmm. vija, të mendoni Këto gjëra. Shikojmë se sa i njihni ju flamujt nga bota. Pyetja e parë ka të bëjë me dy ngjyrat e vetme që gjenden në flamurin e Republikës së Kinës apo në flamurin e Vietnamit. Mhm. Mm Kujdes. Dy ngjyrat e vetme, cilat janë dy ngjyrat e vetme që gjenden në flamurin kinez Apo në flamurin vietnamez miq të dashur të vetmet dy ngjyra në to nuk gjen asgjë tjetër veç këtyre. 069 20 70 222. Madje edhe flamuri i dikurshëm i Bashkimit Sovjetik kishte vetëm këto dy ngjyra, vetëm këto dy ngjyra. 069 20 70 222 kaq për flamujt tani do të kemi tjera pyetje pak më vonë në klubin e mëngjesit. Dua Nobis është çfarë mund të shkruani nëse doni të bëni pjesë e një palestre fantastike. Nobis miq të dashur ndodhet pranë digës së liqenit atje. Ë uh, dhe është palestra më e kompletuar që ekziston në kryeqytet. Ne japim sot një abonim një mujor për atë që do të ketë do të ketë fatin të fitojë shortin 069 20 70 222 069 20 70 222 gjithçka që duhet të shkruani ju është dua Nobis dhe emrin tuaj Por duhet emri sepse është i rëndësishëm. Mhm. Mm Ej mirë, ë uh, shiko, ka ka një lajm të mirë këtu në klubin e mëngjesit. Pikërisht tani. Mhm. Mm Ke parasysh uh, atë filmin që doli para ca kohësh 21 Jump Street? Je. Po. Me ky, si ka emrin ky? Unë Uh, emrat Channing janë uh, shumë Tatum, keq. Channing Tatum, Ch- po. Channing Tatum, po? Channing Tatum. Po. Që i thonë këta. Ky djali shumë i pëlqyer nga gocat. Është tani në një film tjetër që quhet 22 Jump Street. Ah, Janë sërish çunat bashkë. Dhe ne kemi premierën në Cineplex. But you got lucky. So now this department has invested a lot of money to make sure Jump Street keeps going. Ishte film fantastik, miq të dashur një komedi e shkëlqyer, shumë e suksesshme. Ice Cube ishte gjithashtu atje në 21 Jump Street, ishte adresa pra. Uh, adresa ishte rruga Jump numër 21, tani është rruga Jump numër 22. Ai është shumë që dhe ky do të jetë shumë i bukur si parë. Premiera është në Cineplex të enjten e, e ardhshme miq të dashur, ne do të jemi atje. Ju mund të vini atje përmes biletave që do të fitoni në klubin e mëngjesit. I'm not going to get hurt. Oh, broke my ass. I broke my ass. Nëse, okay. Oh, shumë aventura, shumë gjëra për të parë. Channing Tatum më i dashur në këtë film bashkë me e janë të dy personazhe shumë komikë po, që krijojnë situata komike. Jonah Jonah Hill është është famoz për këto. Uh, Jonah Hill dhe Ice Cube, dhe Ice Cube, uh, emri tjetër i madh. Okej, kështu që të enjten që vjen në Cineplex 22 Jump Street Ne kemi bileta për uh, të gjithë juve. Kështu që luani edhe fitoni. Okej, kjo ishte e para. Do të themi pas pak me më shumë. Tani është uh, Miley Cyrus, kjo është kërkesë muzikore sot për uh, Erën. Për Erën që nuk i bën dot punët e shtëpisë pa dëgjuar. Pa dëgjuar këtë këngë. Të përshëndesim Era. Era kishte justifikim tha nuk filloj punët pa pa dëgjuar uh, Don Altini. A mund ta japim pak se kush ah. është fjala e censuruar për sot? A kush është. Është Berisha, Berisha. Fjala e censuruar tha mos. Jo. Po pra Berisha është. Okej. Jo, jo melodia e radhës. Është, po e them edhe këtu, ndoshta ti e sjell, po që të vijë Berisha këtu është si të shkojë imami në bordell. Ah, ah, saktë. Hajde çove. E kuptuat tani? Kush e ka gjetur? E kuptuan edhe fëmijët e kuptuan. Pak e tmerrshme duket në fakt, po e ka thënë ç'ti bësh. Okej, ka thënë. Është Nida. Bravo Toni Nida. Lule nga bota e luleve. Bravo, bravo. Bravo Nida. E ka gjetur. Shkëlqyeshëm. Nida është fituese miq të dashur e fjalës së censuruar për ditën e sotme, deputeti Taulant Balla përmendte Berishën atje. Që nuk vjen në studio pra, ashtu siç imami nuk shkon atje ku imami nuk shkon. Ëm, uh, mirë. Kemi një fitues për kuizin e parë. Red light. Nga Tiesto me qira fjalë. Ja Altini. Po ja Altini. Kanë thënë e kuqe dhe e verdhë. E kuqe dhe e verdhë është e saktë. dy ngjyrat e vetme në flamurin kinez, në flamurin vietnamez, gjithashtu në ish flamurin e ish Bashkimit Sovjetik, ishin e kuqja dhe e verdha. Dy bileta për në Cineplex fiton Belindo 187 i mbaron numri. Bravo, bravo. Okej. A mundet që të bëjmë uh, një tjetër quiz? Një tjetër quiz. Ata që na shohin uh, në ekranin e Club TV-së mund ta dallojnë tani flamurin që unë kam shfaqur është një flamur i cili ngjan shumë me flamurin amerikan miq të dashur vetëm se nuk ka 13 vija të bardha dhe të kuqe por njëmbëdhjetë mm -hmm. vija të bardha dhe të kuqe 6 të kuqe, 5 të bardha Dhe nuk ka Pesëdhjetë yje, por ka vetëm, vetëm një, një yll në sfondin blu. Një yll të bardhë në sfondin blu, shumë i ngjashëm me flamurin amerikan. E dini pse? Sepse ky është flamuri i një vendi afrikan i themeluar nga ish skllevër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që mbasi fituan lirinë, mm -hmm. u rikthyen në Afrikë për të themeluar këtë vend. Janë pra, janë pra ish skllevër të çliruar që bënë rrugën mbrapsht nga Shtetet e Bashkuara për në Afrikë dhe themeluan atje këtë vend, flamuri i cilit për këtë arsye ngjan me flamurin e Shteteve të Bashkuara. Cili është pra vendi afrikan, flamuri i cilit ngjan super shumë me flamurin amerikan, për shkak se historia e lidh sepse këta ishin ish skllevër në Amerikë që u kthyen të lirë për të themeluar një shtet në Afrikë. 0-6-9-20-70-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues Ajo fjala li, e lirisë është jo, e lirisë është lirisë është e bukura e këtyre kuiceve që përveç se ti fiton edhe mëson pak histori po. Edhe mëson pak histori Unë nuk e dija këtë pjesë sepse ishte flamuri i ngjashëm Po po Ja që mëson Ja që mëson e Tani vajzat na u lutën për një Sharadio Okej, në rregull Ti si thua Unë them dakord Ti si thua Dakord jam gjithmonë Sharadio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Jeni gati çuna? Hajde çuna jepini. Po. Atëherë vajza. Mm. Jeri e ke sot ti këtë fjalë? Po, teknikisht të gjithë ne e kemi çdo ditë Altini. Po. Atëherë është një veprim, një veprim i yni. Jo. Jo. Është pjesë e jona. Po. Është pjesë e po. trupit tonë. Po, po. por jo vetëm. Kemi jo vetëm me trupin tonë, por edhe trupit të kafshëve, po. Mund ta gjesh po. edhe të kafshëve okay. gjithashtu. Mund ta gjesh edhe në formën e sendit, t'i jap edhe një ndihmë tjetër. Mm -hmm. O Jeri, mund të ekzistojë edhe një vend me të njëjtin emër. Aha, fillon me P, Jeri është Çfarë? Jo, nuk fillon me P. Një vend me të njëjtin emër me një pjesë të trupit. Unë faktikisht nuk e nuk e dija që ekzistonte një vend me të njëjtin emër. Është këtu tek ne. Okej. Okay. Është një fshat, një provincë. Po pra fillon. Okej, okay, e lashë. Lëre, lëre. Por nuk e dija që ekzistonte. Jo, jo, tani thjesht e kam zbuluar. Mos i ngatërro, mos i ngatërro se do ta dinë. Në Fshiqurras? Jo, jo. Jo. Fshiqurras. As as Fshiqurras. Është diçka që ne e kemi, kafshët e kanë e gjen dhe në formë po pra, sendi, dhe Altini ka një send. E kemi në fytyrë, e kemi në fytyrë. Dhe fillon me p. Po jo, ke parasysh kur zë myk mes gishtave mos është ajo. Jo, jo. Ai. Shpajsa. Zë myk. Ta them në transmetim që je ndyrësi. Unë e kuptoj që mund të kesh këmbë pis, po të zësh myk? Ii, më mirë. Po, po, po. Ai mendo diçka, është një pjesë që e ka njeriu, është diçka që e gjen në send, po, është diçka që po. ti e përdor. Tani që po kujtohem, është dhe një personazh shumë i njohur shqiptar që e ka këtë emër në mbiemrin e saj. Në mbiemrin e tij. Apo e saj. Nuk dua të them gjinin. Jepi Jeri tani edhe të shpëtojmë. Nuk e nuk e ashtu do të fare. Wow. E ngatërruan. Po është një gjë, është një gjë nga mesi e poshtë. Është pjesë e trupit Altin, por është edhe një send, është edhe një vend. Është edhe një mbiemër. Mund të jetë send vend ose pjesë trupi. Po. Që e ka njeriu, e ka çdo njeri ka dhe kocë brenda. Send vend në këmbas. Kam vënë re që këto të thjeshtat juve ju komplikojnë, ju fusin në ca çaste, ka ti që... Po. Ka një gjë që mm. kjo është, s'është as aty as aty, po është midis, e kupton? Treti... Në midis dy vendeve. Nejse, okej, okay, faleminderit shumë, goca, kjo ishte sharada e vajzave, miq të dashur, shpresoj t'ju ketë argëtuar, e gjetëm më në fund ça ishte kjo fjala. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ju përshëndesim ora është tani 8:52 minuta. Ne jemi këtu çdo ditë me juve nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Klan FM 104 edhe në ekranin e Klan Plus. Do t'ia jap për këtë rast Jerit për të na treguar njërën nga ato historiçkat e saj interesante. Ndërkohë dua t'ju tregoj që njerëzit Ose historitë e Jerit se zuri që të duket sikur të tua janë diçka nga mbrapa. Njerëzit Blendi ndonjëherë i vënë në kanë një arsye të madhe për të bërë diçka në jetën e tyre. E qoftë kjo për në lidhje me profesionin apo me hobin. Dhe kjo histori vjen nga çuk, nga Çekia, bëhet fjalë për një vajzë 22 vjeç. e ka emrin Anja, qop, qop. nuk po e them emrin se e ka shumë të komplikuar. Okej, okay, por po provoj një provë. Anja ka një synim në jetën e saj. Është 22 vjeç, këtë gjë e ka nisur le të themi në moshën 21 vjeçare, mm -hmm. diku para një viti. Domethënë ka gati një vit. Po, synimi i saj është të flejë me sa më shumë meshkuj. Oh. Oh, po, ah, i ka vënë synim. Oh, që... Po na thuaj mbiemrin Jeri. Mund të na thuash Jeri. Atëherë, do të shërsi pas Anja Lise Sky, Lise Sky. Ana Anja Lise Sky. Anja Lise Sky. Shikoje Altini sa është 22 vjeç dhe i ka vënë detyrë vetes që duhet të do të thyejë rekord të ketë marrëdhënie intime me 100.000 meshkuj. Oh, wow. Me 100.000 meshkuj. Po pra, seriozisht e kam. 100.000 meshkuj. Po ndonjë foto ta shohim këtë gocën kra. Ka një vit që e ka marrë këtë, ka bërë këtë lloj plan mhm. dhe deri tani ka arritur uh, të ketë marrëdhënie uh, intime me 5 me 5.000 meshkuj brenda një po viti. Uh, nuk është se kjo uh, zgjedh meshkujt vetëm në Çeki, por kudo që udhëton, e ka nisur në Poloni, ka qenë me pushime aty dhe aty lindi dhe ideja që çfarë mund të bëj unë në jetën time? Mund të shkoj me 100.000 meshkuj. E ka nisur me Polonin, pastaj në Çeki dhe ka ndërmend që kudo në çdo shtet që ajo të shkojë, që kjo do shkeli të lërë gjurmën e saj. marrëdhënie intime me meshkuj të ndryshëm. Unë them Altin që ta ftojmë me pushime të vijë në Shqipëri tani. Mua ma hodhën, Olta. Mos më ra mua. Adere të hapë. Nuk e di se kujt i ra, po le të shikojmë. Jeri. Jeri është konkurente. Wow. Kësh. M'u plotësua dëshira. Oh. Bravo. Altini është boja. Altini është viktimë. Mirë në rregull, atje mbylli veshët shumë shpejt se do të fillojmë uh, lojën miq të dashur. Atëherë sa e njohim Altinin këtu në klubin e mëngjesit kam tre pyetje shumë interesante. Që janë për t'iu bërë Altinit, por do t'ia bëjmë fillimisht Jerit dhe më pas uh, Oltës, Oltës i duhet një lapustil, Olta. Mua më duhen letra. Pida. Okej, okay, bravo Olta. Faleminderit. Si e për t'i kapur gjërat moj. Mos e pyet. Merri edhe ti Jeri këto Faleminderit Letrat, kështu që shkruajni përgjigjet tuaja aty Në mënyrë që t'i ballafaqojmë pastaj me përgjigjet e Altinit Dakord Kur t'i vijë siraja, siç thotë populli Hej, 069-2722-069-2722 Përgjigjuni ashtu siç Altini do të përgjigjej Dhe mund të fitoni nëse përgjigjeni ekzaktësisht siç do të përgjigjet ai mbas pak. Pyetja e parë për Altinin është kjo. Mhm. Mm do të zgjidhje. Altin, në këtë dilemë Altin. Altin. Altin. Të kam gjetur një doktor për këmbët. Okej, okay, në rregull. Altin Myku. Altin Myku. Nuk dëgjon. Ja, okej, okej, në rregull, okej. Nuk na dëgjon se do kishte reaguar. Po, pra. Atëherë, pyetja e parë është kjo. Mm -hmm. Në një dilemë të fortë, Altin, do të zgjidhje. Të të shpëtonin gazra para prindërve të saj. Në një tavolinë. Wow. Imagjinoni Altini takon prindërit e saj. Për herë të parë, për herë të parë. Do të preferoje të të shpëtonin gazra vazhdimisht gjatë asaj darke oh, jo. para prindërve të saj apo të kapeshe duke bërë saçme oh, me hundë me këto të hundës para prindërve të saj. Të gjenin ata kështu për shkak të ndonjë Një moment i sikletshëm. Një moment saçmebërës, po. Oh, jo, jo. Po mirë, duket sikur po kruan hundën. Jo, jo, do të jo? dallohej një një super saçme, po. po, po, po Dhe nuk do të dije se ç'bësh me të pastaj. Ku ta fusësh, për shkak se s'ka nxjerrë çelin. E madhe. Pra, gazra para prindërve të ah. saj apo saçme para prindërve të saj? Dakor. Të dyja të shpifura janë. Dyja të shpifura sigurisht. Shpifsi, shpifsi, shpifsi nga të dy anët. Pyetja nr. 2 për Altin është kjo. Altin do të zgjidhje të kishe tre krah në vend të dy krahëve, siç kanë njerëzit edhe me një krah shtesë edhe një dorë mm. tjetër, ndoshta dy krah të djathtë për shembull, po. njëri nën nën këtë. Apo të kishe tre sy. Tre krah apo tre sy. Të shohësh më mirë. Mund të shohësh më mirë një në mes ballit. Përveç këtyre të dy edhe një në mes. Apo tre krah. Kujdes me krah, është i vështirë, goca. Se duhet të alternosh gjithë rrobat pastaj. Se ku do të fusësh njërin krah do mbash njërin brenda sikur e ke thyer, a ku di unë se çfarë, ç'do bësh. Si do i kesh me tre mëngë? Rrobat janë problem sot. Po edhe syri në majë të ballit. Majë ballit. Ka ne të keqë mirë jo. Në majë të ballit deri me tre syra. Okej, okay, në rregull. Iku kjo, pyetja e tretë dhe e fundit është kjo. Altin, Do zgjidhje. Tini. Të mos bëje kurr më dot mm. asnjë kompliment. Tan. Mhm. Mm Altin do humbiste aftësinë për t'i bërë dikujt një kompliment. Një kompliment. Kupton? Apo të humbisje mundësinë të mos bëje dot më pra asnjë ankesë. Mos t'ankohej. Po. ose të humbasësh mundësinë për të komplimentuar dikë, ose të humbasësh mundësinë për t'u ankuar për diçka. Njëra nga dyja. Interesante është po, kjo mos ankimi. Mos ankimi, mund të mund të kesh nevojë po, që të ankohesh, s'ankohesh dot, por mund të kesh dëshirë që të komplimentosh po, një vajzë. Dëshirë edhe nuk e komplimenton dot. Tani te pjesa e ankesës ta komplimentosh. Është edhe kur je sëmurë për shembull, ëh, që nuk ankohesh dot. Nuk ankohesh dot. Kështu që shihini të gjitha. Okej, okay, Altini le të rikthehet, kemi mbaruar me pyetjet. Është ora tani 9:08 minuta miq të dashur ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë ditë fantastike. Është ora e 3 e transmetimit në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjesi që të gjithëve mirë se keni ardhur. Uroj ta kaloni mirë, të jetë një fundjavë spektakolare për gjithë juve. Ju që jeni në plazh, jo, unë shikoj se diell ka. Do të jetë koha e mirë. Edhe brenda në studio tani më jo vetëm për jashta, por uh, ka hyrë. Kështu që um, kohë e përshtatshme për të bërë edhe përgjigjet e lojës. Sa e njohim Altin Sulajn këtu në klubin e mëngjesit, miq të dashur Altin Sulaj, kolegu im prej uh, tani më 6 vjetësh, ne kemi punuar bashkë, praktikisht sa kemi punuar kam punuar unë në radio, ai ka eksperienca edhe më të hershme, por që por gjithsesi që... njihemi kështu, nuk do të thosha me dhëmbë e dhëmballë, pasi sot mësova që Do mësojmë gjëra të reja sot. Ai ka i ka këmbët me myk. Po mundohet mundohet të na bindë, por ne e kemi të vështirë për po jo, ta besuar. Jo, nuk thashë për këmbët e mia. E bëj shaka. Po gjithsesi ka dhe një ilaç për ata që e kanë, mykosinolaris. Ja. Ja, ai. Ma shikoj se sa i informuar është duket. Po pra, po, ai i di të gjitha këto mykosinolaris. Unë që sot e tutje do filloj ta quaj Altin Myksi. Aplikohet, aplikohet tre herë në ditë për 7 ditë. Mirë, okay. Atëherë do të thahen mirë para. Do të do të preferoje Altin në pyetjen tënde të mm. parë. Sy e veshë. Kujdes. Të të shfarrosej për gjithmonë myku i këf. Jo. Ëm, atëherë, do të për, në një situatë atin ku ti Hipotetike. takon për herë të parë prindrit e saj. Mm. Është një darkë familjare, Mhm. je ti si dhëndri potencial dhe ajo sigurisht shumë nervoze dhe prindrit e saj dhe ju duhet të kaloni testin. Tani, ke dy zgjedhje. Po. Të të shpëtojnë gazra gjatë kësaj darke vazhdimisht. Vazhdimisht. Apo të kapesh gafil duke bërë një super saçme Vetëm një herë më. E kupton ti tash super sashme do të jetë kështu e madhe e madhe, pothuajse sa shako hoda. E madhe. Si super super sashme. Po, super sport miq të dashur. Një super sashme. Është e pamundur. Dhe të quhesh ah. Altin Sashme ose Altin. Ja, një sekondë. Domethënë, je këtu me me një super sashme në dorë dhe po, po, mami asaj që të kap ty. Duke gërmuar fort apo ti që lëshon gazra vazhdimisht. Tash e dëgjoj. E ke parë si prapë. Dëgjoj. Dëgjoj, nuk do nuk do ta shuajmë. Ja, ja, ja, ja, ja, më këtu. Nuk nuk do ta shuajmë me Altin Myksi Olta sepse në shpinë e të varurit nuk përmendet litari. E kuptoj. Ah, e kupton, okay. Në rregull. Atëherë pyetja numër uh, pyetja numër 3. Falim pyetja e dytë për uh, klubin e për Altinin, por por por them 3 sepse ka Kjo është ka 2 në 1. Jo, ka një variacion me 3. Altin, dy në një. Do të zgjidhje të kishe një krah të tretë mm -hmm. dhe bashkë me të rrjedhimisht edhe tre duar që mund të jenë shumë komode për të bërë punë, do të thonë ke tre duar mban një gjë për shembull. Edhe e përplas me dy duar me njërën e mban. Imagjino po, mund. Fakt ndonjëherë na duhet një dorë e tretë po për jo, të ndihmuar. Mund të jetë edhe varianti që ti je këtu edhe Imagjino mund të Po e, e dashura, e dashura mund të jetë mirënjohëse po, në situatat e duhura, një mm -hmm. një dorë më tepër, për shembull. Ëh, uh, gjithsesi, atëherë tre krah apo të kesh tre sy? Një në mes të ballit. Me një në mes ballit. Të kesh tre po, krah apo të kesh pas kokës. Tre tre sy i vjerit. Çon si kaltin, të kesh tre sy. Tre duar. Tre duar. Tre krah pra. Tre krah pra. Tre krah pra. Bravo Jeri. Kisha menduar që ta quanim Altin Syçka, po. Ja, më vjen keq Olta. Mund ta quash okay, Syçka tani. Se i ka dy. Jeri është në avantazh me dy gola, Olta ka vetëm një gol, një të pësuar. Pyetja numër 3 dhe e fundit për ty Altin është kjo. Do doje që të humbisje Ju lutem, Olta, të lutem, po. jo me goditje, po. jo me, jo me kështu shumë shumë me gjëra kështu. Vërtet Olta. Ne flasim, flasim na doli po, goja prapa për jo, dhunën. Jo, ndaj kurse ndaj. Po bën na rrafët ju në trafik edhe në. Është njësoj. Ta them një. Është njësoj. Se jemi të barabartë. Ndonjëherë viktima jemi ne. S'ka asgjë për të qeshur. E di ti Olta? Jo. Që një burrë që abuzohet dhe dhunohet, e ka shumë më të vështirë se një grua që të flasë, se është pastaj edhe stigma e tru, po, turpit, po, po, po. që thonë që pika që s'e ha, të pika që s'i bie fal se po, pika nuk ka. Po vështirë pas. Çfarë burri është? Mortja që s'e ha. Të më ndjeni çuna po. po s'e kisha kuptuar. E kupton se sa e vështirë është një burrë të thotë që nuk është normale në të dy rastet. Ajo më rreh janë fjalët më të vështira që. Po, për ato gratë. Sigurisht se për gratë ne jemi mësuar nga që dëgjojmë, dëgjojmë, dëgjojmë. Po për ato gratë që rrihen edhe nuk bëjnë zë se Han prap një jo, tjetër. Jo, dakor, dakor. Keni dëgjuar ju? Kemi dëgjuar. Pra, Ishte në dy situata të shëndetshme. Ne kemi folur edhe për ato. Po, pra. I kemi marrë seriozisht dhe nuk jemi tallur. Siç talleni juve me burra që rranë. E kupton apo s'e kupton? Që han dru në 12 të natës. Edhe gëk se të dëgjon lagja. Nuk do të është për këto. Okej, okay, dhimbjes mund të jetë. Unë nuk mund t'i ndryshoj mendjen atij, ai ka mendjen e tij. Ai do të humbasë aftësinë për t'u ankuar dhe do të mbajë komplimentat. Atë kam thënë. Të mos ankoa, Jeri tre gola. Bravo Jeri, tre gola Jeri. Sigurisht për Altinin që do të bëjë pafund komplimenta të na lajë të na lyejë si i thonë. Por do të thonë ti je gabuar. Tamir, faleminderit. Atëherë tre përgjigjet e sakta miq të dashur janë Altini do të zgjidhte që të bënte saçma para prindërve të saj, të kishte tre sy, tre krah, tre krah, kra, dhe të mos bënte më asnjë ankesë. Mm. Okej. Okay? Këto janë tre të saktat. Mm. Këto janë tre saktë. Dhe e ka gjetur e para Xhuli. Xhuli. Oh, bravo Xhuli. Do një set me foto nga Art Center Tirana. Po mirë, një gjë tjetër kanë gjetur këta apo s'kanë gjetur? Po kanë gjetur për flamurin. Në lidhje me flamurin pra. Është e Labërisë, o më fal, e Liberisë. e Liberisë. e ka gjetur Silvi dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Sa kanë për pjesë. Okej, okay, mund të bëj një pyetje tjetër? Po si jo. Faleminderit. Jepi. Çuna dhe goca. Në pyetjen e radhës nga flamurit e botës, do t'i pyesim se flamuri i kujt vendi E kemi thënë tashmë. E di. Ëm, um, gjithsesi. Kemi kështu, kemi zemrën bujare edhe të madhe në klubin e mëngjesit. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me më shumë. Do të kemi edhe atë gjënë nga Nobis mbas pak. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it Mirë, ne mund ta themi që tani që ai flamur miq të dashur është flamuri i Greqisë. I kujt ishte? I Greqisë. Çfarë thua? I Greqisë, kush ka thënë Greqia? Kush e ka thënë Është i saktë. Aniela. Okej. Okay, dy bileta për në Cineplex. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Atëherë, ë, uh, quhet Galano Fek Cili flamur kombëtar miq të dashur mm -hmm. Ka Brenda tij pa. Shkrim Shkrim Të shkruar mm -hmm. Emrin e Muhamedit. 0692070222. Flamuri i cilit komb, flamuri i cilit shtet ka mbi të të shkruar emrin e profetit Muhammed. Dakord. Okej. Okay? Emrin e profetit Muhammed Cili komb e ka të shkruar mbi flamur 069 20 70 222 069 20 70 222 Çfarë the? Olta është pak paqe. Ne themi që nuk është Galano Flakia, është një tjetër. Në rregull. Okej, në rregull. Në lidhje me sharadën tonë kemi një fitues sot. Është Odeta dhe ka thënë Shala. Shala, Shala nga Electronic Line. Shënjë vajti më në Shala sot mëngjes. Shne. Është një veprim që e bën njeriu. Tani le të themi çdo ditë e bën. Le të themi varet. Është një veprim, është një veprim. E bën e bën çdo ditë. E bën çdo ditë, po. Jeri dhe Njeriu e bën çdo ditë këtë veprim. Edhe kafshët e bëjnë çdo ditë. Nuk është një veprim që mund ta bësh një ditë po një ditë jo. E bëjnë po njësoj dhe kafshët dhe njerëzit apo kanë? Edhe kafshët dhe njerëzit pak a shumë. Edhe kafshët dhe njerëzit Olta. Pak a shumë njësoj e bëjnë. Të turpron ky veprim? Kujdes goca ky veprim ka ritëm. Ka ritëm. Ka ritëm. Është një veprim me ritëm. Kujdes. Fillon me k? Jo, nuk fillon me k. Jo, jo, jo. Kërcimi po jo, jo, mendoja. Jo, Altini në fakt më ka shkruar një fjalë, por nuk e besoj. Jo, s'e kam shkruar. Nëse, okay, dëgjoj. Lere tash. Dëgjoj. Um, atëre, atëre goca, goca. Mund të ndihmoj kur ndodh ky veprim, mm. kur ndodh ky veprim ule një çik muzikën Altin, edhe të lutem, përqendrohuni këtu. Mhm. Kur ndodh ky veprim, Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit.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 Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Sot kënga e ditës miq të dashur është për një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches, kështu që kur dëgjoni Sky Full of Stars nga Coldplay, do të dërgoni Mesazhin kënga e ditës në 069 20 70 222 mbani vesh për këtë këngë miq se është momenti juaj kur të ndodhë. A ndërkohë do ju kujtoj se do të japim mbas pak palestrën e Nobisit për një muaj, një abonim uh, njëmujor miq të dashur në palestrën më të mirë në kryeqytet. E them këtë me një bindje të brendshme të plotë sepse shkoj vetë aty dhe është e shkëlqyer, e trajtimi është i shkëlqyer dhe stafi shumë i mirë, edhe pastërtia dhe higjiena dhe hapësira dhe Veglat që ata kanë sjellë ato mjetet uh, të gjitha të standardit më të lartë, kështu që tek Nobis për një muaj, për gjithë juve që doni të kujdeseni për trupin tuaj, paraqitjen e shëndetin e mirëqenien, shkruani Dua Nobis, emrin tuaj, dërgojeni në 069 20 70 222, nuk kushton mesazhi absolutisht asgjë Dua Nobis, emrin tuaj 0 6 9 20 70 2 2 2 Jeri në rreth 15 minuta do të tërheqë njërin nga emrat dhe ky do të jetë emri i fituesit fatlum për në Nobis Ndërkohë, kemi fitues pa dhënë, Olta? kemi frymëmarrjen pa dhënë mm -hmm. A, ah, kemi frymëmarrjen pa dhënë Lajdoni fiton një top nga Pepsi Bravo i qoftë Lajdoni, një top apo nga Pepsi. Frymarrja preshte Sha Radio Çon. Sha Radio Ju. Sha Radio, se juve bëtin çik kështu si. Ndërkohë për flamurin kanë thënë i Arabisë Saudite. I Arabisë Saudite është e saktë. E ka gjetur Alda fiton dy bileta për në Cineplexx. Bravo. Bravo i qoftë edhe Aldës për uh, këtë zbulim interesant. Mirë, a mund të bëjmë një tjetër nga flamujt e botës? Miq të dashur, ky vend e zëvendësoi flamurin e tij të gjelbërt me një flamur kuqezi dhe të gjelbërt mbasi hodhi Gaddafin. 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues. Mbasi rrëzoi Gaddafin, ky vend e zëvendësoi flamurin e tij të gjelbërt Është ora tani 9:40 minuta ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s miq të dashur këtë premte kur muzikën e zgjidhni ju e mund të na kërkoni këngët që doni t'i dëgjoni në 069 20 70 222 kjo ishte kënga e ditës kështu që ka pasur një fitues për këtë këngë dhe kush është fituesi ose një orë një orë Stella bravo Stella 25 i mbaron numri si ka dhënë 3 325 325 një numër Vodafone Stella mirëmëngjesi Sapo ke dërguar një mesazh që thotë kënga e ditës Stella ke fituar një orë. Një orë Stella. Nga primi Moshi si je ti që mbaron numri numri i së cilës mbaron me 325. 325. Bravo të qoftë. Jeri ka fjalën, jemi te Jeri. Me një histori gazmore. Ah! Ka ndodhur diçka e pazakontë në Firence. Hmm. Kjo histori fillon në dhjetor të vitit të kaluar. Faktikisht, bëhet fjalë për një çift të sapomartuar, kanë diku 2 vjet së bashku. Por gruaja është shumë tërheqëse. Emrat nuk bëhen të ditur, uh, i ruajnë anonimatin. Po pra, janë nga këto gratë Jeri që zakonisht kanë anonimitet. Mhm. Mos ishalla nuk bien domethënë në krahasim. Mhm. Çfarë ishte? Çfarë thua Altin? Nuk e di nga këto gratë që kur janë shumë tërheqëse, mhm. thonë që mos të trëm, thonë se mos të trëm. Nusja, nusja e bukur e mira e lagjes, thonë. Po, po. Është tërheqëse dhe dikush i ka bërë një propozim në dhjetor të vitit të kaluar për një mm. kalendar Hot. Skemi ti. Kënaqet gjithë shkalla kur kalon nusja jote. Po pra, nga bukuria. Nga kati i pestë deri në kat të parë, gjithë e kupton? Ska, tash po bukurinë sytë e pëlqejnë. Sytë shohin gjëra të bukura. Po prandaj po them pra. Po pra Jeri. Po. Edhe lagja ndihet më mirë kur ke një nuse të bukur në lagje, gjithë janë më të qetë, sa janë më të qetë. Duket sikur ka diell përherë. Mund të jetë, mund të jetë. Por kjo ka qenë aq tërheqëse sa dikush i ka bërë një propozim për të bërë një kalendar. Një kalendar hot. Hot, ku ajo do të ishte komplet e zhveshur. Gruaja ka pranuar që ta bëjë këtë kalendar pa dijenin e bashkëshortit, por me një kusht që në Firenze të paktën mos të qarkullonte ky lloj kalendari. Pra po, kjo në Firenze ka internet besoj. Mhm. jo, po mos të, domethënë mos të kishte asnjë lloj shenje për ekzistencën e këtij kalendari brenda territorit ku kjo jeton. Ëh, e kanë rënë dakord dhe Janë bër fotot foto nudo të kësaj gruaje, është bërë kalendari, por ka ndodhur diçka. Dikush e kishte këtë kalendar, e kishte bler dikush uh, jashtë Firences. Domethënë, Altini ka një është një mekanik që rregullon makina dhe mm. ka shok Blendin. Bravo, Blendi tani këtë kalendar e kishte bler diku jashtë. Dhe ja kishte sjell Altinit dhurat, duke qenë se dhe Vajza ishte shumë po, tërheqëse. E ke parasysh mekanikët përgjithsisht kështu varin. Kështu varin. Vërtet. Po pra vërtet. Dhe Altini mekaniku pasi ka marr dhuratën që ti ke bër, e ka varur. Altini mekaniku ka marr dhuratën në ambientin e punës ku punonte për ditë. Tani burri kishte dëgjuar thashetheme lart e poshtë, se ka një vit këtu. Shumë bukur gruaja. Qarkullonin zëra që gruaja e tij ishte shfaqur në një kalendar nudo. dhe kishte marrë vesh edhe se ku mund ta gjente këtë kalendar dhe kish, ishte nisur drejt mekanikut gjoja për të parë makinën e tij. Mm. Dhe ka parë vërtet kalendarin Nudo të bashkëshortes së tij. Por nuk është marr me bashkëshorten fillimisht, i ka ikur truri dhe ka filluar të zihet me mekanikun. Bravo mekanikun. Çfarë kishte ai? Po ka ku e ke gjetur ti këtë? Hiqe qafe, hiqe qafe me galim. Oh, e hoqi qafën. Po dhe si përfundim ka ka ardhur policia, e kanë arrestuar burrin për dhunë ndaj mekanikut. Një skenar i mirë për Lorin për të bërë një film po. me metrazh.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 Është koha tani miq të dashur për shortin e Nobis me Jerin, e cila Është duke trazuar tani për të nxjerrë një emër? E ky do të fitojë një muaj abonim në palestrën më të mirë në kryeqytet Nobis. Shohim që fatlumi është. Dua Nobis thot Dario, i mbaron numri me 937. Oh, bravo. bravo Dario. Je ti fituesi. Dario. Bravo, bravo, bravo. 937 është Dario që ka shkruar këtë mesazh, miq dashur, dua nobis. Në 8:35. Në 8:35 ka dërguar bravo Dario, të lumt. Ti ke fituar një muaj të plotë tek Nobis për ta shfrytzuar atë palestër fantastike. Ndërkohë, dua që të jap uh, një çift biletash edhe atij që ka gjetur se flamuri që ose vendi miq të dashur që ndërroi flamurin nga të gjelbërt në të kuq të zi dhe të gjelbërt, mbas rënies së diktatorit Gaddafi, është sigurisht Libia. Libia. Dhe Redi pra. fiton dy bileta për në Cineplex. Unë kam një të fundit me flamuj dhe kaq. Edhe pyetja jonë është kjo. Disa njerëz në këtë krahinë, mm -hmm. zyrtarisht pjesë e Kinës, Tan. Përdorin një flamur trekëndësh për ta simbolizuar vendndodhjen e kësaj krahine mes malesh të larta. Kujdes. Kjo krahinë është zyrtarisht pjesë e Kinës, por njerëzit në këtë krahinë përdorin një flamur të bardhë, mm -hmm. trekëndësh, trekëndor, Edhe trekëndshi simbolizon malin e lartë, që është si trekëndësh. Mm -hmm. Sepse ky, apo ky vend, kjo krahinë ndodhet mes malesh të larta. Kujdes, shumë i njohur. 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues. Dalai Lama është në këtë mm, vend, Dalai Lama. 0692070222 kemi vetëm 2 minuta kohë derisa të mbyllim programin për ditën e sotme miq të dashur tani është 9:54 po shkon 9:55 Orkesta Zaimi do të vijë për të mbajtur programin në Club FM me ritëm, me muzikë, me përmbajtje. Ka programin e saj muzikor që quhet Music Box, i cili na informon mbi gjendjen e klasifikimeve, renditjet e gjitha këto gjërat e tjera. Muzikën e mirë, informacionet e fundit në botë, po. Gjithçka. Orkesta e dhënë mbas muzikës e informacionit muzikor. Kështu që Çfarë parade kemi sot? Australian. Australiani, okay. Ndërsa, Klasifikimet australiane sot në Club FM në 104. Ne në klubin e mëngjesit do të takohemi sërish bashkë të hënën, miq të dashur, mbas një fundjave fantastike. Shpresoj të jetë super super super për të gjithë juve. Sipas Oltës, moti sot Dhe nesër, dhe pas nesër, do të jetë mirë. Do jetë mirë. Moti është i mirë tani. Mm. Moti është super. Fantastik. Do të jetë koha për plazh. E mbyllim Olta. Kuici i fundit është Tibeti. Bravo. Tibeti, bravo. Olsi fiton dy bileta për në Cineplex. Lumtë Olsi, të lumtë Olsi. Faleminderit për dëgjimin Olsi. Dhe ju të tjerët. Uh, Chris Brown miq të dashur, Fine China. Kjo është e fundit e mbyllim. Takohemi sërish të hënën në orën 7 pikërisht këtu. Club FM 104 edhe në ekranin Klan Kosova Blendi Eri Altini Olta dhe Lori ju urojmë kalofshi bukur. Ciao. Hey.